Çünki bizdə biz əməllə o əməli edənə ayırmışıq. Xavariclər bir eləyib. Xavariclər deyib ki, əməl şirk olursa müşrikdir. Biz ayırmışıq, demişik, yox, əməl şirk ola bilər e, söz. Amma hərəm onu deyən və edən hərəm müşrik ola bilməz, sayılmaz. Bu əl-üsün olacaq, ona görə Şeyh Hüseymin... O, artıq bəyan olandan sonra artıq, ehtiqat eləsə onda, hə, onda. Amma belə, belə məsələn, o pirlərə gedən var, ya, onlar çoxsun danışmışam, özüm də maraqlıdır da. Məsələn, görürəm ki, heç biri deməli demədi ki, yem ondan istəyirik. Hə, hamısı istəyir. Hamısı qardaş, biz ondan istəmirik. Biz də bilirik Allah azab, biz yev Allahdan istəyirik. Burası orada istəyirik. Onlar hörmətli adamlardır. Belə nə övliya olublar. Allaha yaxın adam. Biz özümüz belə şeydə günahkar sayılır. O məsələn Qazaxstan tərəfdə Qədəbə, Gürcüstan tərəfdə Allaha söylə hislənəndə. Əslində kafirdir, qutarlı hüccətsiz bu məsələ. Hə. Lakin bəzi amilər deyiblər ki, əgər adət forması alıbsa orada və bilmirən nə deyirlərsə, onlarda diyan ol. Özüm şahid oldum. Yəni, elə oldu ki, qazana çağırmışlar uşaqlar. Və gənciyə getdik, oradan uşaqlar deyib ki, siz oturun, mən gəlib qazaxa gəlirəm də, Akistafaya. Neyəsə, oturduq maşına, bir də o maşınları tutdum, şuquli. Dedim, ayət sonsu 100-lə gedəcək, daha 60-dan öyle keçmir. Pəncərə buradan soğuk belə dartıram belə. Dağlı köynən orkestri. Özə qazla işləyir. Elə oldu ki, gələndə Akistafaya, ya Tovuz, Akistafadan qabaq nədir? Tovuz. Tovuz, hə. Hə, göründük, girdik Zapravkaya. Orada nə 10 köpük, 20 köpük qaz artıq vurdu. Bunlar arasında başladı dava. dava necə? Sözlə də belə də. O şimdi o Zapravka işi hissləndi belə. Allah söyüdü. Hə. Sən Allah. Hə. Hə, hə. Hə. Mən də qıraqdan tamaşa edirəm də. Hə, nəyəsə bunlar deyişirlər. Söhbətin ortasında ikisi də şehid çıxdı. hə, hə əhl-i beyt, yəni Rasul sallallahu əleyhi nəslindən də görkü bunlar. Hə, ikisi də. Hə. E, danışanlar fikir verəm, görəm, elhamdülillah, əstəğfurullah, nə bilim, nə. Yəni, işlədilər bunlar hamısın. Görəm ki, Allah da deyəndə belə, yox, başa düşmənlər, belə söz gəlişi deyir adətdir. Onlar da Allahsız kəlməsi ilə belə. Hə, hə, hə, yəni adətdir hə. Hə, özüm şahid oldum. Doğrudan yəni o başa düşmür nə danışır. Amma belə bomba müsəlmandır. Yəni deyir ki, abi özü seyiddir bu. İkisi də seyid çıxdı sən demə. Kəsə əhl beyt mənə aparırdı gəncəyə. Hə. O biraz bax belədir də, bax belədir. İndi ona belə bəzilər deyəndə heç fikirləşmir nə deyirlər. Belə ya sən sən deyir, ay, ay, ay, ay, sən deyir, inanmıram şey... Sən deyirsənsə inanmırlar. Nəzər qərar verdilər də bu para, palatka. Hani əla, əla, əla, zor. Biz dəstəkləyik, zor, əla. Ha. Palatkalar deyir şeydir. Həli, əla, əla, əla. Sə lazım da öyle. Elə gəl, ə, e, əlhəmdə şəriyyəti görsən, doğru gəl. Gəl, məsələn, yaşdan sonra gəl, hələ razvod qapıda olsun. Hə, razvod deyirəm, hə. Komandir şey deyir, Ramilə Smirna, Əməlləmi, o şimdi deyir ki, belə-belə, o şimdi oradan da qutardı, dalış, da qutardı, da, yiyib içməyir, gəlməmiş qardaş. Soda gedinə bizə, qutardı. O belə, əla, hə, palatqa olmaz, zor. Hmm, zor. Yollarda olmayacaq, ya? Hə, hə yox, işte, ama yollarda elə, şəhərin elə, bu da irəlləşdi, baxma. Bu da irəlləşdi. Hə, sonra, ə, e, baxma, bəzi artıq rayonlarda tətbiq ediblər, qırxız adı götürüblər, cüm axşamlar azadı. Əlhamdülillah, o da yaxşıdır. O da yaxşıdır, əla. Əlhamdülillah. Yəni, səbirli olma lazımdır. Bizim öz məqsədimiz var. Məqsədimiz nədir? Allah yoluna dəvət eləmək, tohidə və salam. Tohidə, tək Allaha ibadətə və bu ibadəti Peyğəmbər salsın necə eləyib? Təlimimiz budur, qutardı. Başqa şey yoxdur. Nə siyaslı qarşılıq, nə mafi, nə banditi, nə məsələn partiyayı hansısa, nə hakimiyyətlə işimiz var, prezidentlə işimiz var, hər şeylər bizi deyil. Bizim işimiz ondan da böyüdür, o da tovhid və salam. Qutardı. Bu yaltalıq deyil, bəziləri başa düşüb. Çünki sən pis, pis fikir yanalır belə. Bunu deyəndə deyir, a, bu deyəsən yapın üzvüdür. <laughs> A, yaltaq, a, qorxaq ah, harasa işləyir, ah, cip almaq üçün şey, hökumətə yaltalanır. Ah. Aydındır. Yəni, bu səfihlikdir doğrudan, səfihdir. Bunu deyən səfihdir. Əlhəmdə bizim şəriyyətimizdir, bizim minhəcimiz. Bu minhəcimizə görədir, qardaşlar. Bu yaltalı, qorxalı zad deyil. Aydındır. Bu bizim minhəcdir. Bizim üslubdur, metoddur bizim. Çünki bizim üçün ən böyük günah şirkdir və ən əfsəl əməl, ən əfsəl söz tovhiddir. Salam. Aydındır? Oradan sual verdim. Hə, hə, hə. Bir cahil deyir ki, mən Allaha da inanıram, onun Peyğəmbərinə də inanıram, ahirətə və yəni imanın altı şərtin sahibdən deyirəm, Allahın hamısına inanıram. Hı. Lakin namaz qılmıram və qurban kəsirəm, aparım hansısa, məsələn, qidratı zamanda payırım, sonra da kəsirəm, Allahdan kəsirəm o insan o vəziyyətdə ölərsə, yəni onun hansı sifətdə ölür? Yəni şirk əhli kimi yoxsa asi müsəlman kimi? Yəni necə belə başlayır? Bax qardaşlar, əgər sən deyən kimi çox müsəlman sayılır. Müsəlmandır, sadəcə asidir. Asi kimi getdi. Asi də Allahın istəyi altındadır. Allah Subhanahu Quranda deyir axı: "Mən bir dənə müşriki bağışlamayacağam. Lakin ondan savayı istədiyimi bağışlayacağam." Ona görə asilərdə biz deyirik ki, Allahın istəyi altındadır. Amma əbədiyyən cəhənnəmdə qalmayacaq əgər düşsə də. Çünki o müsəlman sayılır. Yəni əgər iman gətirib amına və əməl delir bəzi əməllər. Qardaşlar, bəzi əməllər ola bilsin, biri məsələn tutaq ki, namaz qılmır, görürsən həccə gedir ancaq. Görürsən sədəqə verir. Onlar da əməldir. Qurban keçir. İndi e, gəlib, məsələn, pirdə keçir. Çünki hələ görüb də, hələ görüb adam. Pirə gedən müşrik deyil müşrik ola bilər. Adə müşrik ola bilər. Lakin çox vaxt pirə gedənlər bidətçilərdir. Çünki pirə gedənin halına baxmalısan. Əgər gedir ki, oradan danışmağa Allah subhanətə alana, ona görə pirlər pirqavor üçün deyirəm. Pirqavor üçün punktlar. Yəni ki, oradan zəng eləyir. O, hər yandan zəng elədi. Allah subhanətə alana, elhamdülillah, hər yandan eşidir. Lakin iman zəifliyindən Allah yaxşı tanımayıb. Nöşk edəcək ki, Allah yaxşı tanımayıb. Elə bilir ki, Allah subhanət hala burada yaxşı eşitmir, əuzu billah. Aydın da, hansı ki, Allah subhanət hala eşitir, əliyanda və görür. Təki iman tanımır Allahı. Ona görə tohid elmi nədir? Tohid elmi neynir? Tanıttırır Allaha. Allahı tanıttırır sənə. Allah tanıyandan sonra düzgün əməllərin düzəlir. Amma gedir ora, gedir oradan Allahdan istəsə, o şirkdə olur, bidədir. Lakin müşkül odur ki, qeyb ondan istəsə. Aydındır ki, o müşküldür. Yenə o cahildir, təkfir eləmirik, amma bu küfürdür və şirkdir. Hüccət kimə daxil? Hə. Hüccət elə o haqqı bilməyənlərə. Haqqı bilməyənlərə. Lakin hüccət qalxmağı da fərqlənir. Məsələn, biri var, deyirsən, bəzi qardaşlar deyir, hüccət qaldır, deyir, kafir də atam. Deyirəm, nöşün, deyir ki, belə şeylər deyirdi. Deyirdim, Deyirdi, belə deyirdi, mən başa saldım, qəbul eləmədi, kafirdir. Deyirəm, Allah, sən özünə hüccət lazımdır qaldırmaq. Yəni, sən özün ələ evimdə zəifsən. Aydındır. Həmçinin də cəmaat bizdə e, tamam başqadır vəziyyət, qardaşlar. Məsələn, ola bilər, sən deyəsən birinə, lakin o sən vahabı bilir, deyir ki, hə, sən İngiltərə agentisən burada. Əksinə, o dinin qorumaq üçün səndən qəbul eləmir işinə. Yəni, cəmaat fikirlərdə tələsmək lazım deyil. Sən dəvətlə məşğul ol. Hələ hökmlə tələsmə, hökm vermə. Hüccət lazımdır, qalxmalıdır. İsa hər adam qaldıra bilməz. Hər adam qaldıra bilməz. Hüccət gərək o başa düşə ki, hə, bu belədir, ondan sonra inkar eləsən, hə, kafirdir. Yoxsa ola bilər, o, məsələn, ayə gəlsin ona, başqa cür başa düşsün o. Sahabələrdən biri ayə təvil eləmişdi, içirdi. Ayə var idi, bir ayə gətirirdi ki, o ayə əsasən içirdi. Hə, Məndən sual Bu bizim bir məscid var biləcəkdir. Onun imamı hə. belə hər şeyi deyir ki, Allaha qəbul edirəm. Yəni ki, Allaha şəhər qoşmuram. Ancaq ki, qardaşların biliyinə görə, yəni dəqiq məlumat ki, bu öz babasını dəvət edir və ondan istəməyə dəvət edir. Cəmaat ona əlini öpür, İndi biz ona necə baxırıq? Onun arasında namaz qılmaq. Olar olmaz. Cümə günü qardaşlarım çəkilir. O gəlir deyənə. Nə düzgün deyil. Şimdi o babası nə deyir ki? Deyir ki, babam vəli olub da, seyid olub. Yəni ondan istəməyə dəvət edir də cəmaət. E, yəni deyir ki, babamdan istə, istəyim babamdan. Hə. Yox, baba hələ deməz o. Dəliləşdirmişsiniz. Necə imam bu? Olmağa var qardaşlar. Yox, yox. Mən daşı neçəsindən sonra deyir, qardaş, o sənə şəxsən deyib ki, mən inkar edirəm pirdən istəməyi. Ancaq biz, sən deyirsən ki, belədir, biz də qardaşıdır. Biz sənə deyirik ki, o gedir müşfiqdə, misal üçün, o cəmatın. Yox, pirə getməyə heç. Yox, yığır cəmatı özü ilə aparır. Yox, heç olmaz. Maşın tutub aparır, heç olmaz. Ha, o deyir, istəyim babamla. Ha, Onu dəqiqləşdirin, dəqiqləşdirin. Ha, problem də. Hələ belə ziyarətgaha gedirlərsə, qəbri ziyarət, babası ilə vəlidir, zadda o heç. Düzdür, şəriətlə belə düzgündür. Adi ziyarət gedə bilərlər, adi ziyarətə. Axirət yada salmaq üçün. Amma gəlirlər orada nəsə orada güdür, umurlar, o problemdir. Onun müqəddəsdir göykü zat. O, amma desə ki, istəyin babamdan, şəfa zat nə deyir? Nə? Övlad nədir? Vəzifə? Yox, deyir ki, istəyin babamdan şəfa zat. Hər şeydə, indi kiminə problem var. <laughs> Yəni qardaşların dediyin deyirəm. Valla o problemdir. Yox, hələ mən qanda yaxınlaş özünə soruş da. Ə, soruşan adam məndən mənə inkar edir. Nə deyir? Mənə inkar edir, deyir, mənə şeylə demir. Demir, ah, hə, tutardı da. Əgər dilinlə bu deyirsə, vəssalam. Azı qardaşlar, biz görürük. Görmək, indi pirə getmək odur, mən pirdən istəyir. Yox, yəni dəvət edir, istəmir. Yox, indi ola biləndir dəvət eləsin, amma yenə, yenə kafir də ölüyor. Yenə. Olsa, əgər sən soruşursan ondan, deyir, yox, mən demirəm ondan istəyin, yenə. Əgər təyin olunubsa imam, yan ol. Lazım da ölçü eləmək. Əgər təyin olunubsa, yəni hə, təyin olunmuşdsa, yox, əgər öz aranızdadırsa, buraxmayın onu qabağı. Birimiz keçin qabağı. Amma yox, təyin olunubsa, o meçdə sən nəyin deyirsən işlə? Ya dəyişə bir söz dəyişin, dəyişə bilməsöz. Bəzi yerlərdən gəlir ki, onun arxasında kim namaz qılırsa, Geçsin zöhrü qılsın. Yo yo səhvdir o. Yo yəni yo hələ lazım deyil, hələ lazım deyil. Yo yo yo hələ lazım deyil alimlər aydındır, Pusat, o məsələləri o təkfirçilər istifadə edirlər. Cəmatı meçiddən yandırmaq üçün bu məsələlərdən də istifadə edirlər. İmam nə bilim, belə dedi, bir dənə sözünə görə meçidə gedmə. Belə şey yoxdur. Aydındır, qardaşlar, o Osman Adillan ev dustağı eləyəndə xaricdə, Mədinədə. Peyğəmbər salsın məçidini qoymurdular namaz qılmaya. Ev dustağı idi. E, sahabilə gəldə soruşsa ki, ya əmir-ül müminin, bəs xavaricdən əmiri imam diyanır. Qılaq arxasında. O dedi ki, namaz ən xeyirli əməldir də. Ən yaxşı əməldir, salih əməldir. Kim bu əməli eləyirsə sizlə, sizə eləyirsə edin onunla. Ona görə əgər sən soruşmursan o imamlar, deyir, belə eləmirəm, məndə belə şey yoxdur. Əlhamdülillah. Təyin olunubsa qılın, lazımdır belə söhbət. Əksinə, məsidəyə gedmək lazımdır, qardaşlar. Getmək lazımdır. Sadəcə o, e, biz Mədinədə döyülük, 7-ci əsr deyil ki, belə məsələlər qaldıraq. İndi görürsünüz, meçiddən uzaqlaşdırırlar bizi, istəyirlər şey olsa, əksinə biz meçidə getməliyik. Hə. Belə bir sual var. Məsələn, qardaşlardan siz belə dua edirlər ki, Məsələn, ən xoş dualar elə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətində olanlara Allah nəsib eləsin. Hə. Yəni belə dua etmək olar, yoxsa bu bir Yəni, necə, necə? Yəni, ancaq Peyğəmbər Salsam hümmətində olanlara Allah subhanətələ bərəkət versin, əmrat versin. Ümmətinə, yəni müsəlmanlara da olar, ha? Ha, ha, olar, ha? Bu da elə o hədisə aiddir də, elə bugünkü, yəni, inşallah. Yəni, başqa müsəlman qardaşı, nə xeyr istəyən, başqa müsəlman qardaşı onu istəyən, əlhəmdülillah, yaxşı əlamətdir o. Aydın qardaşlar, ha. Bu hədis var, yəni cənnətdə insanlar Yusuf Əsəlam gözəlliyində olacaq, Hı -hı. o görkəmdə insanlar o hansı bir-birinə bənzirlər, yoxsa? Və Allah bilir. Yəni o məna odur ki, yaxşı gözəl olacaqlar, təmiz olacaqlar, gözəl. Misaldır da o. Necə gəlib 30 yaşda İsa əleyhissalam. Yəni yaxşı vəziyyətdə. Yəni, o vaxt yaxşı vəziyyətdə. İnsanın belə həyatında 30-35 33-35 və belə. Misal da o. Yəni, hədisdə görsənin ki, gözəl olacaqlər, da burada kim olmayacaqlər, gözəl olacaqlər, bundan da gözəl, ə, e, sağlam, belə, gümrah, və belə. Ahirətdə biz saqqal olmayacaq, hə? hə. <laughs> Osmanın dərsinə bulaqsın. Hə, hə. Gözəl şəkil alın, saqqal olmayacaq. Üzündən dur yəni. Cənnətdə? Hə. Cənnətdə yox, cənnətdə saqqala ehtiyac yoxdur. Cənnətdə olmayacaq saqqal. Cənnətdə namaz yoxdur heç nə. Saqqal o dünyada da çıxır, imtihandır. Aydındır. Amma orada hər şeylər yoxdur. Ola bilər, ha. Amma axirətdə olacaq, axirətdə olacaq. Cənnətdə yox. Yəni, bəs evlad, deyək orada evlad olacaq. Evlad ehtiyac yoxdur. Hissədən asılacaq. Hə, ehtiyac yoxdur. Orada bu dünyada kimi də öyle, aydın da. Bu dünyayla müqayisə eləməyəm. Biri fikirləşir, a, mən necə olacam onda? A, bəs necə olacaq bu, bu necə olacaq? Orada belə şeylər problem yoxdur. Hə, əsas ora düşməkdir, sö. Hər üçüncü gün burada Abu Zeyd qardaşın, Şahin qardaşın dərsi keçir. Sayta da yükləmişəm onun dərsini. Hamı soruşur da kimdir, bəlkə bir məlumat verərsiz qardaşdan. Şahin qardaş. Abu Zeyd. Abu Zeyd, Abu Zeyd hansı deyil? Biləcərli qardaş Şahin. Ha, Şahin Abu Zeyddir. Hə, dedim 2 nəfərdir. Şahin tanıyıram, hə. Hə, Şahin yaxşı qardaşdır, maşallah. Yəni elm tələbəsidir. Hə, düzdür, burada oxuyub, ancaq maşallah, yəni ictihad edib özündə çalışıb. Yəni müəyyən qədər bilir, əlhəmdülillah, istifadə eləyin ondan. Yaxşıdır. Əsma üstüdən başlamışıq. Hə, yaxşıdır, hə, yaxşıdır. Əlhəmdülillah. İstifadə eləyin. Malınız yaxşı qardaşdır, çalışandır. Əlhəmdülillah, məsələləri yaxşı başa düşür, düzgün. Ona görə məsləhət ona qulaq asasın. Yaxşı? Yəni sələfidir inşallah. Şeyx, belə bir hədis var, Rəsulullah sallallahu deyir ki, mənim adımı eşidib, Allah və mənim adımı eşidib iman gətirməyən. Yəni, belə bir hədis var. Var, yəni o Yahudi nəsrani ki, məni eşidə, mən məni Peyğəmbər kimi qəbul etməsə, o cür ölsə, daxil olacaq cəhənnəmə. Yahudi və nəsrani. Hə, hə. hə. Bəs, e, e, şeyx, cahillə, e, nə bilim, müsəlmanın fərqi nədir, məsələn? Və yaxud da ki, biri var, deyir ki, lap belə hava izlərdən nəsə var ki, deyir, mən cahiləm də. Yəni, cahil deyir, adi insana demədə, cahil bizi, bizə hələ ilm gəlib çatmıyor. Nəsə belə, nə, nə fərq var cahilin adamın? Yo, cahil nədir? Cahil yəni, yəni bilmir də bəzi şeylər, çox şeylər bilmir, xəbərsizdir. Məsələn, tutaq ki, əlbəttə müsəlman cahil ola bilər. Necə Peyğəmbər sahabiyə deyir, səndə cahilin əlaməti var. Aydındır. Yəni, cahil müsəlman ola bilər. Müsəlman da cahildir elmi yoxdur. Hə, elmi yoxdur, bilik yoxdur, bir şey yoxdur. Aydındır? Hı. Həmin demək olar, filan kəsə yazılım gəlir. Filan hə, kəsə çorda yazılan gəlir, çorda. Yəni, hə, gedər bir yazılan gəlir. Hə, demək olar, bir şey yoxdur. Yazılım gəlir filan kəsə, çordur məsələn. Hə, demək olar. Hə, inşallah plan necədir? Namazı qılaq? Şu vaxtdır. Bir dənə də mən deyim. İşadə deyil. Hamısı var dedim. Hə, deyil. E, bu necə başa düşür? Hər mömin müsəlmandır, amma hər müsəlman mömin deyil. Hər mömin müsəlmandır, lakin hər müsəlman mömin deyil. Necə ki, hər e, rəsul nəbidir, lakin hər nəbi rəsul deyil. Hə. Yəni, bu onu göstərir ki, müsəlmanla möminin arasında fərq var. Bəzi yerlərdə fərq görünmür. Yəni, bəzən Quranda gələndə, məsələn, müsəlman odur, mömin də daxildir və ya mömin deyiləndə müsəlman da daxildir. Amma bəzi yerlərdə, məsələn, ayrı-ayrı gələndə ayrı-ayrı mənalar verir. İnsan birinci müsəlman olur. Yəni, belə baxanda birinci də mömin də ola bilər, iman gətirib də. Amma iman gətirəndən sonra birinci təslim olur mömin, e, müsəlman, sonra mömin olur. Çünki mərtəbələr var. Hə, mərtəbələr də olar. Müsəlman, mömin, muhsin. Muhsin. Üç dənə mərtəbədir. Aydın ona görə Birincisi sən müsəlman olur, lakin əgər çalışsa üzərində, sonra mömin olur. Təqvaya görə. Hə, təqvasına görə. Hə. Sonra mühsin olur. Yəni, sual verir. Şəhidlikdən üstün məqam var. Siddiq. Siddiqlər, hə. Siddiqlər, e, şəhidlər, salihlər. Hə. Və qərədə yoxdur, şeydə, deyəsə, nisadadır, gəlmir anda. Hə. E, sən şəhidlikdən üstü məqam yoxdur. Bir də peyğəmbərlərin məqamıdır. Onlardan sonra gəlir ən gözəl, ən yüksək məqam şəhidləndir. Hə. Düz, lakin şəhidlər belədir ki, Allah subhanətlə bağışır olar hər şey, lakin insan haqlarına bağışlamır. Peyğəmbər salsın, gəlir bir kişi deyir ki, ya Rasulullah, mən gəlib Allah yolunda ölsəm, Allah falan mənim günahlarımı, xətalarımı bağışlayacaq, Dedi ki, bəli, bağışlayacaq bir dənə borcdan başqa. Çünki Cəbrail gəlib mənə dedi ki, borc bağışlanmır. Şeyh, onun fərqi var, o e, müsəlmandır ya. Fərqi yoxdur. Qeyri-müsəlman. Yox, fərqi yoxdur. Haqqını istəyəcək də. Yəni. Ha, fərqi yoxdur. Yox, borcdan əlavə. Ha, fərqi yoxdur. Başqa bir Ha, çalış anda haqlar şey eləmə, tapdalama. Yəni fərqi yoxdur. Yox, problem yəni, də ha. Yəni kafir o demə də elə nə gəldi elə buna. Halal da şey yox. Kafir o deməkdir. Yəni kafir Məsələn, haqqını istəyəcək. Əlbəttə. Əlbəttə, hətta heyvanla. Heyvana zülm eləsin. Çünki gəlib bax hədisdə. Onun savabından alınır belə. O ya Allah bilir necə olacaq. Ya savundan götürür ya başqasına ona yox. Cahillik dövründə olursa. İndi cahillik dövründə elhamdülillah tövbə eləmisən elhamdülillah. İndi çalış bundan sonra eləmə. Dua edə bilərsən ki, Allah ona hidayət versin. Demək olar istəyə bilərsən ha. Dalınca qeybət eləmək bəs kafirin yadda. Əslində kafirin dalınca danışmaq qeybət deyil. Çünki Peyğəmbər salsın ki, qeybət odur ki, müsəlman qardaşının danışsan, o özü eşitsə, hə, yanında yoxdur, özü eşitsə, xoşu gəlməz. Qeybət onda odur. Amma o demək deyil, kafirdən gəldi danışqına. Çünki dilvi öyrəşdirərsən, sonra keçərsən müsəlmanların üstə. Adət eləmə. Cahil də müsəlman, e, yəni çoğraf müsəlmanlar da gedir orada, yox? Ha, ha, ha. Gedir, ha. İslamdan çıxmayıblar axı. Yəni onlar o, o şəkildə onlarda da qiymət sayılır da. Hə, çalış eləmə, çalış eləmə. Düzdür. Mərtəbələr var, onlar aşağı mərtəbədədir, ancaq yenə çalış eləmə. Bir də əxi o qul haqqına, o bağışlanmayan o şəhidlərdə qul haqqına girir o Qul haqqına girir. Yəni borcdan başqa o qeybət, qanun, Hamısı daxildir. Hamısı. Ha, ona görə çətindir yoldaşlar, çətindir. Hasandır. Ona görə, yəni rahat olmaz. Hə, bir də namaz qılmaq lazım, az üstləndə işlə yenə. Şey, e, sual verilir bacılarda, mən istəyirəm səndən eşidələr. Corabı geymədən dəstəm, dəstəmaz alıb ayağı yuyub. Təzədən dəstəmaz pozulubdu. Dəstəmaz ikinci dəfə alsa yenə ayağı yumalıdır da, hə? Ayağın birinci dəstəmazda çorab geymişdi. Geyməmişdi. Ha, yenə yumalıdır. Yumalıdır. Ha, ha, ha. Yenə imalıdır. Əgər geysəydi, hə. Mən dedim, geyimsənsə, dəstəmə Hə, hə, düzdürsən. Dəstəmə almışam, neçə saat sonra corab geyinir? Bir saat. Corabı geyinməmişəm, dəstəmə almışam, gəzirəm. Çalış, dəstəməzdən sonra geyin. Bu daha... Nə qədər geyinir? Hə, bir saat kamildir. Şeyxədən sonra. Bu deyirlər ki, harada Quran varsa, orada hüccət çatır, bu düzdür. Yox, yox. Var, ey, bəzi alimlər deyib onu. Ətəmin deyib onu. Yox, bəzi alimlər deyib onu ki, Quran varsa, yəni başa düşüblərsə, mənası odur başa düşüblərsə. Hələ bir dənə belə Yasir vəl Quran il həkim. Nə dedim? Heç nə bu başa düşmədi. Onu dedim mən o hüccət çatıb. Və ya aləmlərin Rəbbinə şey olsun. O bilmir nədir bu. Başa salsan. Başa salandan sonra, aydındır, biləndən sonra ki, bu nədir? Sonra inkar eləsə, hə, qəbul eləməsə. Aydındır. Atan neçədədir qardaşlar, inşallah? qardaş əmanətə xəyanət edibsə və bu ardıcıllıqla olursa, onu bəyan eləmək qibət sayılmır. Yox, əgər bu artıq adət edibsə o, onu bəyan eləmək lazımdır, qibət döyülür. Əlində birinin başına gəlibsə, ikisinin başına gəlibsə. Əgər belə eləyibsə, nəsiyyət eləyin, eləməsin, tövbə eləsin, halalıq alsın, çalsın, əmanəti qaytarsın. Əgər görsəz ki, yox, bu yenə eləyir, yenə eləyir, yenə eləyir, onda bəyan eləyin. Onu da bəyənməyin. Məsləhət eləməyə gözü görsənmir də, yoxdur, orada arxaya çıxmır. Kim görsə nəslət edəcək, ya Allah bilir necə. Ya da bəyənləyir, ya görsə elə atı-atı gedir hamısına, onda şeyliyim. Bax, 10 köpükdən lazım, birini məsəl üçün dükkanı 10 köpük borcu hmm. lazım. Çalış olmasın. Bilim. Hə. Biri var, fərqi yoxdur. Borcu lazım, biri var 10 köpük. Fərqi yoxdur. E, o ürəyində deyə bilər də, 10 manat ağır puldur, 10 köpük. Şurada bağlandı, getdi məsəl üçün. 10 köpük borclu, borclu qaldı. Hə, o problemdir vallahi. Onun adından sədaqə verənlər. Hə, problemdir. O da problemdir. Problemdir. Çalış borclu olma. Ya. Hə necə? Əgər borcu qaytarmağa niyyəti var idisə. Hə. Bu yəni var idi, konkret. Nə niyyəti var idisə, inşallah bəlkə Allah Subhanahu taala yüngülə, amma qalır boynunda. Qalır. Onun adından sədaqə vermək olar, həm də sunmadan. Vermək olar. Hə, tiri verə bilər. İnşallah. Hər dəqiqə kişi qadını döyərsə, qadından halallıq almazsa, mələklər, mələklər lənətləyir. Həm düzgün yazılır mələklər lənətləyir. Hər dəqiqə kişi qadını döyərsə, halallıq almazsa, mələklər lənətləyir. Birinci, buna da hər dəqiqə kişi qadını döyürsə. O kişi döyməyə adam tapıb. Qadını döyməzlər. Düzdür, bəzi hallarda şəriət icazı verib Amma yüngülvari belə. Aydındır qardaşlar, bu nədir? Ona görə kişi qadını döysə gərək halallıq albatta özü xüsusən də əgər haqsız yerə olubsa. Haqsız yerə olubsa, döyübsə, özü həddini aşıbsa döyməkdə, təbii ki, halallıq almalıdır. Ne, almasa mələklər lənətliyir, sual verir. Almasa günah qazanır. Mələklər lənətləyə bilmirəm, amma günah qazanır. Günah yazılır, hətta halallıq almayınca. Aydın o qardaşlar? Bəs haqqına döyülsə onda necədir? Yenə, yenə, haqqına döyülsə da, belə də yüngülvari da, döymək əməli başda olmaz, düşkün döyür. Gəlir, biraz səbirli olmaq lazımdır. Ağır məsələdir, səbirli olmaq lazımdır, aydındır. Qadınlar da gələk ərlərinin o dərəcəyə çatdırmasınlar. Aydındır, belə vəziyyətdə hər ikisi günah qazanır. dəvət eləmək lazımdır yoxsa? Və Allahın kəllisə kafirdir, dəvət elə. Ona dəvət yox elə, ona məsələn söhbət edəndə tanıtmaq üçün deyirsən ki, o cahil belə də deyirsən, qardaşı tanıtırsan ki, məsələn, kafirdir. Elə demək olar. Yəni o kafir. Deyə bilərsən Allahın kəlli, Allahın kəlliyə kafirdir. Və yaxşı o Yəni demək lazım deyil. Sən də dəvət elə, deyirsən sadəcə kafirdir, Allahı inkar eləyir. Və o inkarını dəvət edirsə qardaşı özü də. Sən gəlir bir dənə qardaşın yanına, başlayır onu dəvət eləməyə. Ona, ona müdaxilə eləmək nə dərdir? Eləmək olar müdaxilə. Müdaxilə eləmək olar. Əksinə, hələ vəziyyətdə lazımdır. Eləsinə salam vermək olmaz. Yox, kafirə vermə, hələ çiyə salam vermə. Və aleykum deyə, o cüzdan onların ağzında var, deyir, salam. Sən deyə bilərsən, ya və aleykum, ya nə salam. Yox, deyirəm, salam, salam. Ha, salam, salam. Sabahın xeyir deyəndə sən çalış, gözəl cavab qədər. Deyən, salam aleykum, aleykum salam. Və ya salam aleykum. Sən deyən, salam aleykum. Qoy öyrənsin. Aydınlıq qoy öyrənsin. Deyir ki, ay, mən bunu salam aleykum, sabahın xeyr deyim. Deyirsən, vahabilərdə belədir. Amma qoy öyrənsin. Gələn dəvə deyəcək ki, ansan vahabi sən, deməli, sən lazımdır salam aleykum, başlayır salam aleykum deməyə sənə. Hə, işlanmaz. Hə? Amma yox, soruşqinə, salam verginə. Deyinə, salam aleykum, hə? Yox, belə salam demək olar. Yox, salam demə, sən gözəldir yenə. Hə, salam. Hə, o desə sən gözəl cavab qaytar. Çünki o üzrə dəvətdir ya. Aydındır, sən ona uca öyrədirsən. Uca o öyrəndi. Dərs bir dənə dərs verdin. Aydındır. 2-3 dəfə də düşən deyəcək, "A yox, bu şey salam aleykum, buna salam, sabahın xeyir lazım deyil." Yəni, Hələ bu özü də salam aleykum deyəcək. Yox, yox. Şeyh bu zahilə... Yox, sadəcə ədəbdəndir. Zahilə yəni sən gəlsən qonşun cahildir. Desən salam aleykum. Ha. Olan sən deyir, hə, salam aleykum, hə, deyir. Hə, cahildir, qonşu kafir deyir ki. Aydındır? E? Məsələn, askıranda deyirlər sağlam ol. Hə, askıranda deyirlər sağlam ol, hə. Hə, deyirsən sağ ol. Çünki yəhdikumullah üslubaləkum, əgər desə yarhamkallah. Yarhamkallah demədi. Hə, deyirlə sağ ol. Deyən sağ ol, çox Belə sağ ol. Belə bir hədis var, qardaşım. Yəni, o sənə dua elətdi ki, sağlam olasan, deyən çox sağ ol. Belə bir hədis var, belə açıqda... Hə, versin, hə. Açıqda günah eləyənlər Peyğəmbər salsam salam verməyib. Xüsusən belə aşkarda da gözlə görünür, müsəlmanda günah eləyir. O, indi təzik üçün, təzik üçün. Əgər faydası olsa, hə. Baxmadan Rasul salsa hakim idi, hökam başçısı idi. Başqa şey qadın şeylərdən bilərsən. Get uzun əməl eləmək günahımız üçün alırsan nəsə 12 aylıq faizsiz. Uzun əməl deyil, salə elə götürmək olmaz. Yox, içilik nəsə götürsən. Yox, yox, problem yoxdur. İnşallah. Əşhədu ennə Muhammədən